สวัสดียามเช้านะ早上好ปกติตื่นเช้าแบบนี้ไหม你一般有没有这么早起床啊บางคนถ้าเคยอยู่วัดก็ อาจจะเคยตื่นเช้านะ บางคนถ้าไม่ค่อยเข้าวัดก็ ไม่ค่อยได้ตื่นเช้าเนาะ 如果住寺庙的人，可能有机会早点起床，但是如果在家里就没有这样机会。เวลาเช้าแบบนี้แหละนะ เป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าท่านกำลังจะตัดสรู้佛陀啊、呃，开悟的时间也是差不多这个这么早。จริงๆนะ ก็ท่านนะวันเพ็ญเดือนหกนะ วันวิสาขาบูชานะท่านนั่งปฏิบัติธรรมตั้งแต่หัวค่ำจนมรรลุธรรมตอนใกล้เช้าแบบนี้那个佛日啊，他开悟的那天啊、他是从昨天晚上啊、一直用功到那个早晨。嗯，ในช่วงต้นของคืนนะท่านระลึกถึง เรียกว่า

ในยามที่สองนะท่านรู้ถึง เรียกว่าการไปเกิดของสัตว์ต่างๆนะ第二段时间他他有智慧知道那个众生呢去世了就到哪里哪里出生คือคนก็ดีทำการแบบนี้ ตายแล้วไปเกิดเป็นอะไร สัตว์ก็ดีทำการแบบนี้ ตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรนะ 比如说人呐，这啊这样的作业死了以后会怎样出生？动物啊这样的作业死了以后就去怎样去出生？嗯，但可能像比较比较比较复但是这一下是好像是理论的。 นะในยามต้นที่เรารู้คือ เวลาเราทำกรรมอย่างไร เนะี่ยมันเกิดผลอย่างไรต่อจิตใจของเราเออ如果我们体验了，我们会理解，当我们做什么业，那个业对我们心就生了什么结果。เวลาเรานะ เวลาเรา คิดไม่ดีขึ้นมานะ มันเกิดความทุกข์ใจใช่ไหม比方说当你起个不好不好啊念头啊也是不是对你心也不好เวลาเกิดความคิดดีขึ้นมา ก็มีความสุขใจอืม或者起个好念头那心会快乐เวลาเกิดความอยากขึ้นมา ความอยากบางอย่างก็ทำให้เกิดความสุขแต่มันก็นำมาซึ่งความทุกข์นะ 呃，当兴起个欲望，有些欲望是好像呃有快乐的，但是后来也带领了苦。คือที่จริงท่านก็เห็นว่าอดีตนั่นแหละท่านเคยกรรมทำกรรมอะไรมาบ้างนะเป็นสุขอย่างไรเป็นทุกข์อย่างไรไปนะ佛陀可能看到他以前啊、呃、做了啊、呃、怎样什么业 然后是得到了什么苦，得到什么乐。อืมท่านทบทวนถึงทางที่ทำถูกเออทางที่ทำผิดนะทั้งสองทาง然后就啊回顾想到那个他以前用功错的两个极端โอ้ตอนที่เราสุขสบายอยู่ในราชวังเนี่ยมันก็เป็นความสุขแต่เป็นความสุขชั่วคราวนี่หว่า 啊、呃，就想到当我在啊、呃、王子在皇皇宫啊、呃、住的很舒服，什么都很好，但是那个是、嗯、是，เป็นความสุขชั่วคราว那个是短暂的快乐，เป็นความสุขที่อ่ามัน บางทีมันก็ทำให้เกิดเป็นความทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นในความสุขนั้นๆ那些快乐呢也会让我们啊就变成苦因为就执着那些快乐了โอ้ชีวิตในอดีตนะประมาทนะประมาทว่าเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย以前活着就很放逸放逸就是没有想到我一天会老 会病会死รู้สึกไหมใจเรายังเป็นเด็ก แต่ร่างกายเรา มันแก่ขึ้นเยอะแล้ว你感觉得到吗呃我们心你们心还是好像小孩子一样但是这个身体就长大越来越大เราแก่ขึ้นมาหลายปีแล้ว นะ 我们已经就啊，就好像其实长了好几年，嗯，有点身体，嗯，身体已经成长好多年了。嗯一有天有一天，有一能有一天，有一天，有一天，有一天，有有一天，有 อย่างอาจารย์กำพลนะเออเป็นนักกีฬาแข็งแรงนะพอประสบอุบัติเหตุ ก็กลายเป็นคนอัมพาตไปเลยนะ比如说甘鹏老师呢他他以前年轻人他是那个运动家他他他是体育老师很身体很健康但是有一天就有了意外然后就变成瘫痪了 หรือหลวงพ่อคงเขียนนะท่านก็เป็นคนที่บวชมาตั้งนานนะกินอาหารก็ค่อนข้างจะระมัดระวังนะแต่มันก็เป็นมะเร็งได้เหมือนกันนะอืม或者甘田长老他出家也很长时间很长呃我们出家的时候吃的食食物也比较注意但是最后还是得的癌症了 เนี่ยให้เราระลึกบ่อยๆ เออเราก็แก่ขึ้นทุกวันทุกวัน เราก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นนะวันในวันหนึ่งก็ได้นะ所以也要我们注意一下，我们每天每天就就是越来越老，有一天可能得到那个生病。เราจะตายวันไหนก็ไม่รู้还有哪一天死也不知道。 มีพาติดทิเบตท่านท่านพูดว่านะบอกว่าเราวันพรุ่งนี้นะหรือชาติหน้าอะไรจะมาก่อนกันนะ有西藏的啊、有一句话说啊、那个明天或或者下下一生下下一世，不知道什么是在先来到。 เพราะในสถิตินะ เออบนโลกนี้นะก็มีคนตายวันหนึ่งก็ร่วมประมาณสองแสนคนนะ这个世界呢天天天天有差不多二十万个人去世เราก็เพียงแค่เป็นคนที่โชคดียังไม่ตายในเมื่อวานนี้我们只是一个幸运的人昨天还没死 นี่คือ กรรมต่าง ๆ นะที่ทำที่ทำมาเนี่ย ถ้าเราจิตใจยังไม่พ้นจากทุกข์จริง ๆ มันก็ยังไปเสวยสุขเสวยทุกข์เนาะ这个我们做所有的业呢，如果心还没超越这一下，就还是啊、

有怎样的状态，那也是再出生了。แล้วก็นี่แหละกรรมที่ทำบ่อยๆนี่แหละมันก็มีโอกาสที่จะพาสมมติถ้าเราตายมันจะไม่หมดซึ่งตัณหาต่างๆมันก็จะพาไปเกิดในภพภูมินั้นๆนะ我们经常做的业呢，呃，到我们死了以后，它会，如果我们还有 欲望就是那个带领我们出生的那个做所有的业会带领我们怎样出生？อืมพระพุทธเจ้าสอนนะการเกิดทุกคราวเป็นทุกร่ำไป佛陀教我们每一次出生那一直有苦เรารู้สึกอย่างนั้นไหม你感觉那样吗 รู้สึกแต่บางทีชาวพุทธเราบางคนนะทำบุญเพราะอยากจะได้ไปเกิดบนสวรรค์คิดว่าบนสวรรค์แล้ว มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์但是呃，我们这里信佛的人呢，有些人想做啊修功德、做供养很多，为了啊死了以后就在天堂出生。 呃，以为在天堂一直有快乐，没有苦。ไม่รู้นะเออมหายานทำบุญกุศลต่างๆ ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เพื่อจะได้อย่าไปเกิดดินแดนสุขขาวดี คิดว่าสุขขาวดีมีแต่ความสุข อันนั้นจริงหรือเปล่า那个我那个北传呐、啊，呃，就是做很多善事，啊、呃，把很慈悲，然后 就他的目的就想，如果死了以后就去那个西西方极的世界，极乐世界，哦，那个那个世界就以为一直没有没有苦就快乐，不不知道是真的吗？ <laughs> 嗯，那 การเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ล่ำไปไงไปเกิดที่ไหน มันก็น่าจะมีมีทุกข์อยู่ทุกที่นะ因为嗯佛陀不像佛陀说嘛佛陀已经说了在出生一定有苦แต่อาจจะมีความสุขความสุขเป็นเบื้องหน้า แต่ก็ต้องมีความทุกข์เป็นเบื้องปลายเป็นธรรมดานะ有可能是开始是还是有呃有快乐的 但是最后呢会有苦。嗯，但ตอนท้ายนะของราตีเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านค้นพบหนทางที่จะไม่เกิด。嗯。但是那个那个晚上佛陀开悟的那个晚上最后的一段时间他就发现啊不不来这个轮回的路不回来。 หนทางที่จะไม่เกิดจริง ๆ ก็คือ การดับตัณหานะดับความอยากต่างๆ นี่แหละ不回来出生的路就是啊干掉欲望贪คือจิตนะนะมันมันมีความอยากอะ่ะ มันกระตุ้นมันกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาเลยนะ就好像当我们心有欲望呢它一直挣扎เหมือนที่เราพูดกันนะมา แรกๆนะเราฝึกสติให้มันความรู้สึกตัวนะอยู่ในปัจจุบันนะ所以我们啊、用功的方法呢，开始的时候我们要啊、培养觉性，活在当下，觉知当下。ถ้าเรารู้สึกตัวในปัจจุบันนะ่ะเราก็จะรู้ทัน เวลาจิตมันหลงไปจากปัจจุบันนะ当我们 啊，这个用功觉知当下呢，当心迷了，不不在当下，呢，他可以及时知道。只被觉，变个例；只被知，变个例呢，可如谈。就这个心，就想啊，想到什么，起什么念头，啊，出生了，成为什么，也要及时知道。 อพอเห็นกันไหม你们有没有看到啊จิตกลับไปเกิดที่เมืองจีนบ้างบ่อยไหมแต่ละวัน心有没有到中国出生了一天天有几次จิตมันกลับไป นะ กลับไปเมืองจีนกลับมาที่นี่นะ心他就跑到中国啊去有的时候跑回来嗯 นะเราก็เห็นมันนะ我们要嗯看到它เราเห็นเนี่ย เราจะเห็นว่าแฝงการแฝงในการคิดการพูดการทำต่าง ๆ เนี่ย มันมีตัณหานะเป็นเบื้องเป็นเบื้องลึกเลย นะ我们要看到那个那个我们做出来那个身与意的身与意啊，有做出来什么动作？其实那 那个下面是有欲望的。ลองดูนะมันมีความง่วงนะแต่มันก็มีความอยากจะนอน比如说是不是啊当我们有困昏沉的状态下面是有个欲望想睡ความง่วงอันหนึ่งนะความอยากจะนอนอันหนึ่งนะ那个昏沉困是另外一个部分 啊，心有欲望想睡，这是另外一个部分。ความคิดอันหนึ่งนะแล้วก็ความอยากจะไปกับความคิดอยากจะคิดต่อมันก็อันหนึ่ง念头是另外一个部分，心想跟着念头一一一直想是另外一个部分。ความคิดก็อันหนึ่งนะความอยากจะให้มันไม่คิดเนะมันก็อันหนึ่ง念头是一个部分，心 心不不想不想让心想让它停止，就是不要它是另外一个部分。เนี่ยความอยากต่างๆเนี่ยโอ้เราถ้าเราเห็นมันนะมันก็จะหลุดได้นะ所有的欲望如果我们看见它呢就会分离嗯แต่ถ้าเราไม่เห็นมันนะมันจะเป็นทุกข์นะ但是如果我们看不见呢就就变成苦 เช่นพอมันคิดนะถ้าเราก็ไม่อยากให้มันคิด มันก็ไม่หยุดคิดสักทีเนะี่ย มันเป็นทุกข์ไง比如说啊我们打妄想然后就心就不喜欢不想让它打妄想但是它也没停止那就变苦了หรือแม้แต่บางที เราคิดสิ่งที่มันเป็นสุขหลงไปอยู่ในความคิดอ่ะแต่สักพักหนึ่ง มันก็จบไปความสุขก็หายไปด้วย或者有的时候那个打妄想会让我们快乐就迷着跟着他打妄想了想了啊一会儿啊但是呢以后那个他他还是灭去那个快乐也灭去แล้วเราก็อาจจะอยากให้มันสุขแบบนั้นอีก然后我们就在想他一直啊那个那个想着快乐 想再有เวลาปฏิบัติธรรมบางครั้งบางขณะเออบางวันปฏิบัติดี ปฏิบัติแล้วมันไม่ง่วง ปฏิบัติแล้วมันรู้สึกตัวดีสบาย แต่บางทีมันก็ไม่แน่有的时候啊、用功之内，有的时候啊、用功的状态很好，呃，感觉很清晰的知道，啊、身体很轻很舒服。 但是它也是不一定。嗯，เพราะบางทีเราคิดว่าเออวันนี้เราปฏิบัติดีคืออะไรโอ้รู้สึกตัวดีไม่ง่วงไม่ฟุ้งซ่านมากอันนี้เราจะรู้สึกว่ามันดีแล้วเราก็จะอยากให้มันดีแบบนี้ทุกๆวัน因为如果你修的好用功的好感觉哎这个我今天觉知的很清楚呃没有散乱没有困 然后就嗯比较高兴嘛。你一直呃以后还是想得到这样的状态。วันนี้เราคิดเยอะวันนี้มันง่วงนอนนะวันนี้จิตใจไม่สงบเลยนะวันนี้เราปฏิบัติไม่ดีเลย或者今天我很困，念头很多，呃，今天我用功的不好。 状态不好ไม่ใช่นะ不应不是那样的มันไม่ดีหรือมันดีเพราะว่าเราไปยึดมันเราไปให้ค่ามัน它好或者不好是因为我们给它价值สติจริงๆคือเห็นมันอ๋อเห็นมันดีเห็นมันไม่ดี刚才给戒指还有执着哈真正的觉性呢 呃，我们只是看见它，嗯，看见它好，看见它不好。เห็นมันคิดหรือเห็นมันสงบนะ看见它啊有念头或者看见它平静。เห็นมันง่วงหรือเห็นมันไม่ง่วงนะ看看见它昏沉或者或者不昏沉。เห็นมันเนี่ยคืออยู่เหนือมันนะ看见它就超 超越他了เนี่ย พระพุทธเจ้าท่านบอกเนี่ยเนี่ยมันเห็นทุกข์นะเห็นสุขนะไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสุขนะ佛陀就说看到苦看到乐不成不成为苦不成为乐เข้าใจเลย โอ้นี่แหละ อาการของรูปอาการของนามนะมันเป็นแบบนี้แหละนะ就理解这个啊名和色的状态状况就是这样了 นะมีสติปัญญาเป็นผู้เห็น ไม่เข้าไปเป็นนะ有决心和智慧啊，当旁观者不不不成不成为นี่แหละ เราจะพ้นทุกข์เพราะการปฏิบัติแบบนี้นะอืมเออ因为这这样的用功的方法会让我们离苦จะเรียกว่า รู้เท่าทันนะรู้เท่าทันอาการ ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนะ就说我们能及时知道身心上升起的状态มีสติรู้ทันความทุกข์เห็นว่าเหตุของความทุกข์เนี่ยมันคือความอยากนี่เองนะ有觉性的及时知道啊啊及时知道 苦，然后就知道那个苦的原因就是欲望。ละความอยากได้ ใจก็ไม่ทุกข์แล้วนะพ้นทุกข์แล้ว如果我们可以干掉那个欲望，那心就不苦了，就可以离开苦了。นะเรียกว่าพูดง่ายๆคือเห็นทุกข์นะก็พ้นทุกข์简单的说啊，看见苦就离苦。 ละความอยากได้นะใจก็เข้าถึงความไม่ทุกข์เป็นสุขที่แท้จริงนะ干掉欲望啊那心就得到啊平静真正的是快乐นี่แหละนะพระพุทธเจ้าหรือว่าผู้ที่ปฏิบัติทางตรงนี้นะ มันก็จะเข้าถึงตรงนี้ เช่นเดียวกันเนาะอืม佛陀或者他弟子或者谁 啊跟着这条路走的话，就可以嗯体验得到这个目的。พวกเราอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้า เป็นเรื่องของพระอรหันต์เท่านั้นนะ我们不要想这些是佛陀的事情，只是阿罗汉的事情，不是我的事情。พระพุทธเจ้าถ้าท่านไม่มองว่าคนเราพอจะรู้ธรรมะได้ ท่านก็คงไม่พูดหรอกนะ佛陀他如果 因为他思维好了嘛，这个这些法呢，人会能有啊，就是有能力能理解啊，所以他就弘法。嗯，巴阿扎尔也เหมือนกัน。ท่านคิดว่าถ้าคนอื่นทำไม่ได้ก็คงไม่สอนหรอกนะ。法师们也是一样，如果他以为哦那个人很难做到，那他可能啊没有来教导。 พวกเราเองนะก็ให้มีความมั่นใจตัวเองนะอืมอ๋อ所以希望我们也有信心对自己有信心ถ้าเราทำตรงนี้นะเราก็จะสัมผัสผลได้ด้วยตัวของเราเองนะ如果我们这样的做的话就可以自己体验ความเป็นพระสงฆ์มันเกิดขึ้นที่ใจ ไม่ใช่เกิดขึ้นที่การบวชเท่านั้นนะอ่า 那个佛法圣，那个圣人呢？他是在心上升起，不只是在出家仪式升起。真的就参访得哦，佛送，真真，嗯，它就发生在心里了。我们真的可以体验，圣人是在心升起的。那，女人就变的，男人就变的，不打，就是不打，就变的，我们每个人。 女的、男的、出家不出家都可以成为僧人。เพราะที่จริงนะ ความไม่ทุกข์อ่ะมันมีอยู่ในคนทุกคนอยู่แล้วนะ因为因为其实不苦的状态呢，每个人都有那个状态，原来是有的。เพราะอวิชชาเพราะความไม่รู้เท่านั้นแหละมันมาปิดมาบังมากั้นไว้นะ只有那个 无名不知道就来遮住我们นี่แหละการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะดื้อถอนนะทำลายอวิชชาออกไปจากนะสิ่งที่มันที่มันขวางกั้นนะ用功修行会破坏那个打坏那个啊、无名那个好像我们的障碍 นะนะก็ตั้งใจปฏิบัติกันทุกคนนะอืม要努力用功我们一啊顶礼法师